بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد va عليكم ورحمة الله وبركاته Usmar ibn Affon roziyallohu anhuning hayotini o'qishlikda mana bugun oxirgi dars o'tamiz inshaalloh. O'tgan darsimizda Usmon roziyallohu anhu Madinaga kelgan fitnachilar bilan olib borgan bir bahsni o'tgan bo'ldik. Inshaalloh bugun davom etkazamiz. Fitnachilar Usmon roziyallohu anhudan ana shu qo'ygan barcha ayblarini, da'volarini puch ekanligini eshitib, Madinadan qaytib borar ekan. Qaytib ketganlaridan keyin bir-birlariga maktub yozlarda, yana maktub Madinaga qaytib kelishlikka, shu yerda uchrashlikka ittifoq qilishdi. Misrliklar 4 guruh bo'lib Madina qarab chiqib kelishdi. Ularni boshlig'i G'ofqi ibn Harb edi. Ular bilan birga mana shu fitnalarning hammasini boshchisi bo'lgan Abdulloh ibn Saba ham bor edi. Ular to'r guruh bo'lib kelishdi, ta amir bilan. Adadlari esa 600 ta bilan 1000 ta orasida deydi. Bu Misrdan ular bilan birga chiqib kelayotgan odamlarning hammasi ham ular nima maqsadda kelayotganligini bilishmas edi. Ya'ni adolatni qoyim qilamiz, falon-falon chiroyli bir shior gaplar bilan kelgan edi, lekin Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilish niyati bor ekanligini ko'pchiligiga aytishmagan edi. O'zi tajribalar shuni ko'rsatadiki, fitna qilib, fitnani qo'zayotgan ba'zi bir odamlar o'ziga ergashgan kishilarni hammalariga niyatlarini ochiq aytavermaydi. Shu niyatini yopadigan ba'zi bir chiroyli shiorlarni gapiradida, bu yerdagi avom oddiy xalq shu odam to'g'ri gapiryapti deb ertishib ketaveradi. Nimani yo'lida xizmat qilib, nimani yo'lida mehnat qilayotganligini bilmaydi. Ko'faliklar ham to'rt guruh bo'lib chiqishdi. Ularning boshlig'i Amr ibn Aslam degan kishi edi. Ularning adadi taxminan 600 yoki 1000 borardi. Basraliklarning boshlig'i Harqus ibn Zuhayr Saadi ismli kishi edi. Bular ham 600 bilan 1000 dorasida 4 guruh bo'lib bular ham Madinaga qarab chiqib kelishdi. O'tgan safar darsimizda aytdik, Usmon roziyallohu anhu qo'ygan ayblarini hammasini, da'volarini, pushligini yaxshi bilishar edi. O'zlarini hamma qo'ygan da'volariga Usmondan yetarli javobni olishdi. Ular o'zlarining nohaqligini bilsa ham nima uchun uchrashdi Usmon bilan deilsa, aytilyaptiki ulamolar tomonidan, ular Usmon bilan uchrashib olsa bo'ldi. u yerda qanaqa gap bo'ldi, nima gap bo'ldi, ularga qizig'i yo'q. Asosiysi uchrashib olsa, Misrga Kufa yoki Basraga qaytib borib turib, Usmon bilan uchrashdik, falon-falon ishlar bor deb turib, qo'rqmasdan yolg'onni gapiraverardi. O'shuning uchun uchrashgan edi. Ular Madinaga yaqin kelgan paytda Madinaning tashqarisiga to'xtadilarda ikki kishini Madinaga kirishlikka ruxsat so'ragan jo'natishdi. Misrliklar bu yerga kelishlikdan maqsadi Usmonni o'ldirishga olib tashlashlik bo'lib turib, Alini xalifa qilamiz derdi Misrliklar. Basraliklar Talhani xalifa qilamiz derdi. Kofalilar esa Zubayr ibn al-Avvomni xalifa qilamiz derdi. Qarab turadigan bo'lsangiz, uchalasini, uchala toifani xalifani olib tashlashlikda fikri bir xil edi, lekin kimni o'rniga qo'yamiz deganda fikrlar har. Lekin Usmonni olib tashlashlikka hammasi ittifoq edi fikri. Xo'sh, mana shu 3 ta mintaqadan kelgan fitnachilar kimlar edi? Haqiqatan bular o'zlari aytgandek, islom, din, ummat g'amida kelgan kishilarmidi? yoki mana shu ummatni g'amini shior qilib turib niyati buzuq boshqa odamlarmidi? Bu fitnachilarni kimligini, shaxsiyatlarini ulamolar nohata bir ilmiy suratda, ilmiy ravishda o'qib o'rganishgan. Kim edi ular? Mana ularni kimligini Abu Bakr ibn Arabiy o'zini Al-Avosim al Qavosim degan kitobida shunda keltiradi. Yavmuddor kuni Yavmuddor deb Usmon roziyallohu anhu ning uyi qamal qilinib, u kishi qatl qilingan kuni aytiladi. Bu ummatni boshiga tushgan eng qorong'i fitnali kunidir. Yawmuddor kuni deydi Ibn Arabiy. Islomga qarshi jinoyatda ishtirok etganlar bir necha darajadagi toifalar. Birinchisi kim edi? Dinda g'ulub ketgan kishilar edi. Ya'ni Usmonga arzimagan yo'q narsalarni ayib qilib qo'yishar edi-yu, lekin o'zlari Usmonda kishini qatl qilishlik darajasiga yetib borgan edi. Dinda chuqur ketganlar edi. Ikkinchisi shunaqa toifa odamlar ediki, Qurayshlik katta sahobalar, kibor sahobalar islomni boshida iymon keltirib, Rasulullohga yordam berib, ummatga haqiqiy xizmat qilib qo'ygan kishilarga Usmon tomonidan yaxshi bir muomala, hadiyalar berilardi. Ularda haqqi bor edi shunga. Endi bir to'p Yamanlik odamlar nimaga Qurashlarga berasan-u, menga bermaysan deb Qurashlik oqsoqol sahobalarga hasad qilganligidan Yamanlik bir to'p odamlar qarshi bo'ldi, unga ergashganlar ham bo'ldi. To'g'rida nima Yamanliklarga bermaydi, Qurayshlarga berib. Üçüncü toifasi Usmon roziyallohu anhu tomonidan ba'zi bir shar'iy jazo qo'llangan odamlarda qarindoshlari ham bordi Usmonga qarshi. Aroq ichganmi, zino qilganmi, o'g'li qilganmi, shar'iy jazoni qo'llangan Usmon roziyallohu anhu tomonidan endi bular Usmonga qalbida gina paydo bo'lib qolgan. O'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tdik, ikki kishini Usmon roziyallohu anhu fitnachilarning oldiga jo'natgan paytda Bu iki kişi ham Usmondan bir mahallar jazosini ta'zirni yegan kishilar, lekin qalbiga yo'lmagan edi bular. 4-chi toifalar shunaqa odamlar ediki, ahmoq tentaklar edi. Ketdik desalar kelaverishgan edi. Ya'ni Usmon e, Abdulloh ibn Sabaga o'xshagan fitnachilarni avroviga, oldoviga uchib qolgan ahli past tentak odamlar edi. Chiroyli gapirsalar ketdik, ketdik. Na hikmat bor, na fahm, na ilm bor bularda. Keyingilari Usmonni yumshoqligini, yaxshiligini, odamgarchiligini bilmasdan hovl qilib ketgan kimsalar edi. 6-chi toifasi qanaqa edi? Islom odoblarga qarshi ishlar sodir etgani uchun Usmon joriy etgan shar'iy ta'zir ularni g'azabini qo'zg'atgan edi. Usmon roziyallohu anhu nihoyatda muloyim odam bo'lgan. Nihoyatda muloyim bo'lgan. Usmonni aksi Umar ibn Xattobda aksi bo'lgan. Umar davrida Usmon bergan jazodan qattiqroq jazoni olib ham odamlar indamay yurar edi. Endi Usmon shar'iy jazoni qo'llab qo'ysa, u yumshoqligiga, qattiq bo'lmasligiga Usmonni ham bo'lib g'azablanib qolishgan edi. 7-dan shunday odamlar bor edi, bu Usmon roziyallohu anhu ga qarshi chiqib kelganlar orasida. O'zlari munosib emas, lekin zehni o'tkirligiga, so'zga ustaligiga ishonib turib, biz ham bitamta viloyatni boshqarsak bo'laveradi. Bizga ham ber dedi-da, vaholanki hikmati yo'q ularda. Voliy rahbar degani. Rahbar bo'lishlikka alohida bir qobiliyat, talant kerak. Bir odam so'zga usta bo'lsanglar, u albatta rahbarlikka yaraydi degani emas. Bir odamning zehni zo'r bo'lsanglar, albatta rahbar bo'ladi degani emas. U rahbarlik bu iste'dod, bu qobiliyat. Biz ham aqlimiz joyimizda, biz ham gapga ustamiz, biz ham voliy bo'lsak bo'laveradi deb voliyga haqli bo'lmay turib, hikmat egasi bo'lmasdan turib ta'maga kirgan kishilar bor edi. Bu fitnachilar mana shu odamlar bilan kelishdi. Madinaga kirib kelsak, odamlar bizga qarshi urushib qolmasin deb ikkita odamni Ali, Talha, Zubayrni oldiga jo'natishdi. Ya'ni Madinaning tashqarisida turishibdi. Kirishlikka ruxsat so'ragani mana shu 3 ta buyuk sahobadan izn so'radi. Ular aytishdiki, biz mana Misrdan, Kofadan va Basradan bir qancha odamlar bilan keldik. baytda turmoqchimiz va Usmondan ba'zi bir odamlarni ishdan olib tashlab berishligini so'ragani keldik. Kiraveraylikmi deyshti. asl maqsadlarini bekitgan holda. Bu uchala sahoba kirgizmasligi haqida ularga javob aytishdi. Kirmaysizlar dedi. Qaytib ketishdida Misrliklar Aliyni oldiga kelishdi. Kelib turib asl maqsadini aytishdi. Usmonni olib tashaymiz, seni xalifa qilamiz. Ya'ni sen biz tomonga o'tsang, sen va xalifa bo'lasan deb amal bilan bir tamaga kirgizishdi. Ali roziyallohu anhu juda bir qattiq suratda ularga javob beryaptiki, "Batahqiq" senlarga Rasululloh o'zini tili bilan la'nat o'qiganligini solih kishilar biladi. Sendaqalarni payg'ambarimiz la'natlagan deb haydab soldi. Kofaliklar Zubayrni oldiga keldi, shu gapni gapirishdi. Seni xalifa qilamiz. Usmon dop tashab dedi. Zubayr ham javobni berdi. Basralilar Talhaga kelib xuddi shu gapni gapirishdi. Fitna. Bu buyuk sahobalarni sen agar biz tomonga o'tsang, Usmon dop tashab seni boshliq qilib olamiz degan, ana shu amal mansa fitnasi bilan fitnalantirishdi. Lekin bu kishilar Rasulullohning madrasasida ta'lim olgandi. Ularning uchalasining javobi bir xil bo'ldi. Qaytib ketishdi. Madina ahli bo'ldi endi bular qaytdi deb xotirjam bo'lib turganlarda birdaniga ko'chalarda takbir ovozi ularni cho'chitib yubordi. Chiqib qarashganida mana shu kelgan fitnachilar Madina ko'chalarini egallab, Usmonning uyini qamal qilib, kim qo'lini tegsa omonda, temimiz deb turishar edi. Madinani ular kelib shunday bosqinchilarcha bosib olishdi. Odamlar uylarda o'tirishdi. Fitnachilar nimaga qaytib kelganini bilmasdan odamlar hayron edi. Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu shunday keldida fitnachilarga qarab, "Ha, jo'nab ketdinglar, nima qaytib keldinglar yana?" dedi. Misrliklar aytishdiki, biz yo'lda bitta odamni ushlab oldik xat bilan. Qaytib ketayotdik, ushlab oldik. Ushlasak, u Usmonning ishchisi ekan. Usmonning muhri bosilgan xat bor ekan. Xatda shunday yozibdi. Misrga borganimizda Misrni valisi bizni qatl qilib yuborish kerak ekan. Shuning uchun qaytib keldik dedi. Shunda Basradan kelgan jamoaga qarab turib, "Ha, bular xatti deb qaytib kelibdi. Sizlar nima qaytib keldinglar?" dedi. Bu Muhammad ibn Maslama Umar va Usmon davrida taftishchilardan bo'lgan. Shunga bir bir nozik ishlarni kuzatadigan kishilardan bo'lgan. Sizlar nima qilib turibsizlar dedi. Sizlarchi dedi ko'paliklarga. Desa, "A biz deyapti, birodarlarimizga yordam bergani keldi deyishdi. Işte. Ya'ni yolg'on ochib qo'ydi. Oranglarda 2 kun, 3 kunlik masofa bo'lib turib, bir kunda xabar topib, bir kunda qaytib keldinglarmi? Allohga qasam bu uyushtirilgan ish dedi. Ular aytishdi, nima desen deyishaver. Biz Usmonni ishdan olib tashlamasdan qaytmaymiz dedi. Usmon oldiga kelishdi roziyallohu anhu, maktubni olib, sen yozding men Usmon deyishdi. Usmon roziyallohu yo'q dedi. Kim yozdi bilmayman dedi. Fitnachilar, ha, seni xizmatchini ushaymiz, seni muhring turadi, sadaqa tuyasini minadi-yu bilmaysanmi dedi, bilmayman dedi. Ular aytdilarki, sen yo rostgo'ysan yo yolg'onchisan. Agar yolg'onchi bo'lsang, bo'shashga loyiq bo'lding. Agar rostgo'y bo'lsang, bu ishda zaiflik qilgan uchun bo'shashing kerak dedi. Bu ishda massapar kelib hal qilib ketamiz, keyingi yilga qoldirmaymiz dedi. Yo bo'shaysan dedi. Yo dedi, o'ldiramiz dedi. Usmon roziyallohu anhu aytdiki, men o'zimga Alloh kiygizgan libosni odamlarni gapi uchun yechmayman dedi. Ya'ni bo'shamayman, iste'fo bermayman dedi. Usmon bu gapi bilan amalda yaxshi ko'rganligi yoki mansabdan ketishni xohlamayotganligi bilinmas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gapiga amal qilyotdi. Rasululloh nima degandilar? Ya Usmon, innahu la'allalloha yuqammisuka qamisan fa in araduka ala xalqihi fala tahlahu lahum. Payg'ambarimiz bir necha 10 yil burun aytgandiki, ey Usmon, shoyat Alloh senga bir ko'ylak kiygizsa, Agar uni yechishni iroda qilsalar, ularning gapi uchun zinhor yecha ko'rma degan edi. Ya'ni yechmasa, bu xalifalik libosini yechmasa Alloh kiygizgan. Qatl qilinishligini bilar edi. Lekin o'zini jonini qurbon qilib bo'lsa ham Rasulullohning gapiga amal qilyapti. Biz jicha soqotib kelsak, bitta sunnatni qilmay qo'yamiz. Jicha qiylanib qolsak, ba'zan amal tashab qo'yamiz. Jonimizni qiynalishligini o'ylaymiz. Usmon jonini fido qilyapti bitta sunnatga amal qilishlikka, bitta payg'ambarimiz so'ziga itoat qilishlikka. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu mana shunday bir qamal holda turar ekan. O'zini oldiga Abdulloh ibn Umarni chaqirdi. Abdulloh ibn Umar buyuk sahobalardan. Sunnatni eng yaxshi biladigan sahobalardan bittasi. Ibn Umarga aytdiki, "Ey Abdulloh" dedi, "Ana ular dedi, mendan iste'foga berishimni meni talab qilishyapti. Iste'foga ber" deydi. Agar xo'p desam, tek qo'yishadi. Agar yo'q desam, qatl qilishadi meni dedi. Nima deysan dedi. Abdulloh ibn Umar nimada maslahat berdi? Bo'pti endi qo'y deb qo'y. Rasulullohning so'zini Makka mushlagan kishilar edi. Ey Usmon dedi. Agar iste'fo bersang dedi, tirik qolasan dedi. Qancha yashaysan keyin dedi. O'lmaysanmi dedi. Agar istifo bermasang qatl qilishadi, to'g'ri dedi. Lekin jannat yoki dozoq ularning qo'lida emas u dedi. Alloh kigizgan libosni yechmadi dedi. Rasulullohning so'zini mahkam ushla dedi. 83 ga kirgan oqsoqol. Agar unda qilsang, ya'ni iste'fo beradigan bo'lsang, islomda bu narsa odat bo'lib qoladi. Alloh senga kiygizgan ko'ylakni yechma dedi. Ya'ni Usmon xob deb iste'fo bersa, bu keyingilarga sunnat bo'lib qolardi. To'rtta odam norozi bo'lib kelsalar, bo'shatishga to'g'ri kelaverardi. Islom mamlakatini nufuzi ketib qolardi. Usmon roziyallohu anhu kelajakda o'ylagandi bu ish bilan. Haddidan oshib ketgan fitnachilar Usmon roziyallohu anhu uni qamal qilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni masjidga chiqib namoz o'qishdan man qilib qo'yishdi. Uyidan chiqarmay qo'yishdi. Ali, Talha, Zubay roziyallohu anhumlarga odam yubordi, ular kelishdi. Ular kelgan paytda Usmon roziyallohu anhu odamlarni oldiga chiqdi-da, "Ey odamlar, o'tiringlar" dedi. Usmon uydan chiqib tashqariga qarab gapiryapti. Bu yerda qamal qilgan dushmanlari ham bor, fitnachilar, musulmonlar ham bor Madinalik. Ey Madina ahli, sizlarga Allohning o'zi panoh bo'lsin deyman. U zotdan sizlarga mendan keyin xalifalikni yaxshilashini so'rayman. Sizlardan Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. Sizlar Umar musibatga uchraganida Allohdan o'zingizga sizni jamlaydigan eng yaxshingizni ixtiyor qilishini so'raganmidingiz? Alloh sizlarga ijobat qilganmidi? yoki mashvarat qilinmagan edi, kattalik qilingan edi, ummat isyon qilgani, amirlik haqida mashvarat qilmagani uchun Alloh uni tashlab qo'ydi deysizmi? Yoki Alloh mening ishimni oqibati nima bo'lishini bilmagan deysizmi? Sizlardan Allohning nomi ila so'rayman. Meni yaxshilikka peshqadamligimni, Alloh meni o'zimdan keyin kelganlarning barchasiga muqaddam qilganini, men uchun o'shalarning fazlini bilishlari lozimligini bilasizlarmi? Meni o'ldirgani shoshilmanglar. Islomda 3 ta odamdan boshqasini o'ldirib bo'lmaydi. oilali bo'lib turib zino qilgandi, musulmonni qatl qilgandi hamda dindan qaytgan murtadni, shundan boshqani o'ldirib bo'lmaydi. Men tishqasini qilmaganman deyapti. Meni o'ldirgani shoshilmanglar dedi. Agar meni qatl qilsangiz, albatta o'z bo'yningizga o'zingiz qilich urasiz. So'ngra Alloh sizlardan ixtilofni abadul abad ko'tarmaydi dedi. Fitnachilarga bu gaplar ta'sir qilmadi bittasi ham. Ular aytishdiki, Umardan keyin seni istixora qilib vali qilgan bo'lsa, Alloh nimani qilsa o'sha yaxshi. Ammo sen bandalarni boshiga kelgan balo bo'lding. To'g'ri, islomda birinchi eding, avval shunaqa eding. Endi vali bo'lganingdan keyin sen bizga zulm qilding. Odamlarni ustida adolatsizlik qilding. Endi odam o'ldirishga kelsak, islomda ana shu 3 odamdan boshqasini ham o'ldirish mumkinligini topyapmiz deydi. Haqni yo'lini to'sgan bo'lsa, odamlarga zulm qilgan bo'lsa, buni ham qatl qilish mumkin. Sen zulm ham qilding, haq yo'lini ham to'sding dedi. Kimga aytishyapti bu narsani? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi 3-kishiga, chi xulofa roshlarning 3-siga, tirikligida jannatligida yashagan kishiga har kim o'zini haqiqati bor. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Har bitta hizb deydi Alloh taolo oyatda. Har bitta to'da o'zida bor narsa bilan quvonib yashaydi. Hamma o'zini haq deb biladi. Usmon turgan bo'lsa ham ro'parasida fitnachilar o'zinikini haq deb turibdi. Madina ahli Usmon roziyallohu anhu yordam berishlikka u kishining atrofida, uyining atrofida to'planardi. Shunda Usmon roziyallohu anhu tarqalinglar dedi. Qalaylar, o'ldirishliklarini bilib turibdi. Himoya qilamiz deb kelgan kishilarni qaytarib yuboryapti. Nima sababdan? U kishining uyini faqat Imom Hasan, Imom Husayn, Ibn Abbos, Ibn Zubayr, Muhammad ibn Talhalar yosh sahobalar himoya qilib turishardi. Usmon roziyallohu anhu Madinada qon to'kilishini hech ham xolamasdi. edi. Hatto ba'zi shar'iy jazolarni Madinadan tashqarisiga olib chiqib qilishlikka bir hukm qilgan joylari bor edi. Xohlamas da Madinada qon to'kilishligini. Mana shu sababdan fitnachilarni iloji boricha tinchlik bilan rozi qilib, tinchlik bilan hal qilib jo'natishga harakat qilardi. Usmonni mana shu munosabati boshqa sahobalarni bu fitnachilarni keskin ravishda javobini berishlikdan to'sib qo'yardi. Usmon o'zi tinchib turardi, tek qo'ylar, fitna qilmanglar deb turardi. Sahobalar ham Usmonni bu mushkuladan chiqarishga harakat qilardi. Mug'oyra ibn Shu'ba roziyallohu anhu keldida, "Ey Usmon" dedi, "Men sizga 3 ta taklifni aytaman" dedi. "Bittasini qiling." Usmon qamalda, uyida, ko'chaga chiqarishmayapti. Birinchisi dedi, ularga qarshi chiqib urushaylik dedi. Odamingiz ham bor, kuch-quvvatingiz ham bor dedi. Ikkinchisi dedi, "Onalar to'sib turgan eshikni qo'yib, boshqa eshik ochaylikda Makkaga qarab qochib keting" dedi. Makkada yeta olmaydi. Uchinchisi Shomga chiqib keting dedi. Shomda Muoviya bor dedi. Ya'ni har qanday odam mana shu 3 ta taklifdan bittasini qabul qiladi. Ertaga qatl qilinishligi aniq bo'lib turgan kishiga qochib ketishlikka, jonini saqlashlikka 3 ta taklif qilinganda bittasini tanlaydi. Lekin Usmon nima deb javob berdi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi Usmon. Aytgan edi, Qurayshdan bir kishi Makkada ilhod qilur, xudosizlik qilur, odamlarni o'ldirur, unga olam azobining yarmi bo'lur degan. Makkaga qochib borib, orqamdan borishsa Makkada qon to'kib, ana shu payg'ambarimiz aytgan olam olamni yarim azobini ko'taradigan men bo'laymi dedi. Ya'ni har bitta ishda işte, payg'ambarimiz so'ziga e'tiqod qilgan ular. Ikkinchi taklifiga kelsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shnichiligimni dedi. Hijrat hovlimni hargiz dedi. Bo'ynimni uzib tashlasa ham farq qilmayman dedi. Demak Usmon roziyallohu anhu ularni kuchi bilan yo'qib tashlashligidan to'sib turgan narsasi sabablari mana shu edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandi, Muro ibn Kab roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda. Fitnalarni zikr qilib, ularni yaqin qolganligini aytdi. Hamda bir kiyimiga o'tib o'ranib bir odam o'tib ketyapti dedi. Rasululloh ana shu fitna bo'lgan kuni mana shu odam haqda bo'ladi, shunga ergash dedi. Yugurib borib qarasam, u yuzini o'rab o'tib ketayotgan kishi Usmon ekan dedi. To'xtatib turib, "Ya Rasululloh, mana bu odammi?" dedim. "Ha, mana shu" dedi. Ya'ni fitna bo'ladi, fitna bo'lganda Usmon haq yo'lda bo'ladi payg'ambarimiz aytgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda namoz o'qishlikni man qilgan yetmagandek, endi Usmon uyiga suv ham kirgizmay qo'ydilar. Suv ham kirgizmay qo'ydi. Usmon roziyallohu anhu ni oldiga mana shunday bir suv kirgizmay turganda Ali keldi bu fitnachilarga qarab, qamal qilib turgan fitnachilarga, "Ey odamlar, aslar kofirni ham, musulmonni ham ishini qilmayapsizlar u. Fors bilan Rumga asir tushsa ham odamlarga suv bilan non berib turar edi. Sizlar qilayotgan ishlar odamning ishi emas" dedi. Dastlab bir tomchi ham suv bermaymiz dedi. Işte. 83 ga kirgan oqsoqol. Shunda Rasulullohning ayollaridan Ummahatul Mu'minin bo'lgan onamiz Ummu Habiba bint Abu Sufyon hachirni minib kichkinagina meshchada suv olib kirib ketmoqchi bo'ldi. To'xtaganida u onamizni to'xtatishdi-da, hachirini tumshug'iga urishdi. Shunda Ummu Habiba onamiz bu odam huzurida Usmonni oldida Banu Umayyaning vasiyat qilgan mollari bor. Olib ketay shularni. yetimlar, tur xotinlarning moli halok bo'lib ketmasin deganda yolg'on gapirding dedida, xachirini ipini kesib tashlashdi. Xachir cho'chib ketib, Ummul Mu'minin bo'lgan Umma Habiba yiqilib tushishga yaqin bo'ldi. Rasulullohning ayollari, mu'minlarning onalariga qilgan muomalasi shu bo'ldi bularda. Fitnaga mubtalo bo'lgan odamlar mana shunday ishlarni qilishlikdan hayo qilishmas edi. Usmon roziyallohu anhu Yawmuddor kuni, mana Sumoma ibn al-Hazan al-Xushayriydan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: Yavmuddorda hozir bo'ldim. Ya'ni Usmon qatl qilingan kunda hozir bo'ldim. O'shanda Usmon uyini tevasiga chiqib turib aytdiki, sizni menga qarshi qayragan ikkisi sohibingizni olib keling. Ya'ni shu fitnani qo'zing ikkita odamni olib kelinglar. Bittasi Abdulloh ibn Saba. Musulmonlikda da'vo qiladi, lekin kofir yahudi. Ikkovlari keltirildi. Ikkovi xuddi ikkita tuyaga yoki ikkita eshakka o'xshar edi. Bas Usmon ularga tepadan turib, sizlardan Alloh haqqi ila islom ila so'rayman. Aytingchi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida u yerda Ruma qudug'idan boshqa shuchuk suv yo'q edi. Musulmonlar suv olib icha shunda. Puli borlar ichardi, puli yo'qlar icha Shunda Rasululloh kim Ruma qudug'ini sotib olib, chelagini musulmonlarning chelaklari ila birla qilsa, unga jannat bo'lar deganlarida o'zimni molimdan sotib berganmanmi? Ular Allohga qasam ha deydi. Işte. Menga hozir shu kunda o'sha o'zim olib bergan suvdan ichishlikdan man qilyapsizlar. Dengizni suvini ichishga to'g'ri kelyapti dedi. Sizlardan Alloh haqqi ila, islom haqqi ila so'rayman. Aytingchi, masjid o'z ahliga tor bo'lib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim falonchini hovlisini olib masjidga qo'shib qo'ysa, unga jannat bo'ladi deganda, o'zimni pulimni olib qo'shib qo'yganmidim? Shu rostmi deganda hali ikkalasi Alloh haqqi ha dedi. Payg'ambarimiz jannat bashoratini beryapti ikki marta. mashaqqat qo'shinini o'zimni molimdan ularni ta'minlaganimda Rasululloh menga jannat ekanligimni xabarni aytganda, shu haqmidi dedi? Ular haq dedi. Usmon roziyallohu anhu yana davom etdi. Alloh haqqi ila, islom haqqi ila so'rayman. Odamlarning oldida bularni ziyoniga hujjat qoyim qilyapti. Men Nabi sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganimizda tog'ga ko'tarilgan edik. U zot bilan birga Abu Bakr, Umar va men bo'lganimda tog' titrab, toshlari pastga yumalaganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Ey tog', ey sabir, sokin bo'l. Ustingda Nabiy, Siddiq va ikkita shahid turibdi" deganda, "Men bor edim, bilasizlarmi shuni?" dedi. Allohga qasam, "Ha" dedi. Shunda u kishi 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar menga guvohlik berishdi. Ka'baning Robbisi ila qasam ichib aytamanki, men shahidman dedi. Ya'ni shu o'ldiradiganlarni bo'yniga qo'yib qo'ydi o'zlarini aybini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahid bo'lishligini bashoratini 4 marta aytgan edi. Ya'ni shularda qo'lida shahid bo'lishligi bor edi. Bu safar ular bilan hujjatlashmadi, ularda aybini o'zlariga ko'rsatib qo'ydi. Fojia. Fitnachilarni asablari bora-bora torayib bordi, ish jiddiylashib bordi. Uning ustiga atrofdan Usmonni himoyasiga odamlar to'planib kelyapti degan xabarda eshitganidan keyin yana tipirchilab qolishdi. Tez-tez hal qilish kerak bu narsani deb bir-birini gijillashni boshlashdi. Bu holatni Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Tabaqatul Kubro kitobida shunday keltiradi. Usmon roziyallohu anhu ertalab xotinlari Noila roziyallohu anhuga ana ular bugun meni o'ldirsa kerak. Tushimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Umarni ko'rdim. Ular bugun bizning oldimizda iftor qilasan deydi. Shu kuni Usmon roziyallohu anhu roza tutgan edi. Shovqin-suron ko'payib ketdi ko'chada. Eshik tirqishdan qarab turib, to'stopolon qilayotgan odamlarga, "Ey odamlar, meni o'ldirmanglar, Allohga qasamki, meni o'ldirsanglar, mendan keyin boshingizlar bir bo'lmaydi. Boshinglar fitnadan chiqmay qoladi" dedi. Dedida keldi ikki rakat namozini o'qib, odatdagidek Qur'onni olib o'qishlikni davom etdi. O'qir ekan oyatlarni tilovat qilib, ma'nosini chaqib huzur qilardi. Fitnachilar, boshilar jon jahdi bilan tipishlab gijgijlardi bir-birlarini. Darvozani yorib o'tishlikka iloji bo'lmasdi, chunki yosh sahobalar himoya qilib turishardi. Shunda Banu Hazm hovlisi devoridan oshib Usmon roziyallohu anhu ustiga bir qanchalar bostirib kirdida, o'zingga istivo bersang, seni tark qilamiz. Usmon roziyallohu anhu jonini fido qilib bo'lsam, islom jamiyatining haybatini saqlab qoldi. Abdulloh ibn Salom ularning oldiga kelib, "Ey qavm, Allohning qilichini o'zingizlarga qarshi chiqarmanglar. Agar chiqarsanglar, qaytib salomay qolasizlar. Bugun qaytib ketinglar fitna qilmasdan. Bugun qaytsanglar, ishinglar darra bilan hal bo'ladi. Agar qaytmasanglar, qilich bilan hal bo'ladi" dedi. ular Abdulloh ibn Salomni so'kib solishdi. Badbaxtlikni o'ziga kasb qilgan odamlar yana ba'zilar oshib tushdi. Devordan oshib tushganlarning ichida Usmon Qur'on o'qitirganda bostirib kirganlarning ichida Abu Bakrning o'g'li Muhammad ham bor edi. Fitna shunday yomon narsaki, mana shunday ulug' kishilarni o'zini domiga tortib ketdi. Muhammad ibn Abu Bakr shunday keldida Usmonni soqolidan shunday ushab turib tahdid qildi. Deganda Usmon muloyimlik bilan ey birodarim o'g'li soqolimni qo'yib yubor dedi bu soqolni otang hurmat qilardi dedi agar seni bu holatda ko'rsa otang hayo qilardi dedi deganda muhammad o'ziga keldida orqaga tisarilib turib hijolat bo'lganligidan tavba qildida o'zi bilan birga bostirib kelganlarni tashqariga haydashni boshladi agar otang ko'rganida sendan hayo qiladi bu holatingdan dedi bu nima deb fitnachilarga qo'shilgan edi muhammad ibn abu bakr sen abu bakr o'g'lisan sen Bunaqa amalga loyiqsan deb turib, qo'ltig'iga purkab qo'yishganda ishib ketgan edi. Shuning uchun bizga maslahat berayotgan odamlardan hammasi ham do'st bo'lmasligi mumkin bizga. Sen o'zi, sen loyiqroq eding o'zi unga. Senga baribir zulm qilishdida. Vaholanki to'g'ri ish bo'lgan edi. Sizga yoqadigan gapni gapiradi, fitnaga kirishib ketib qolaverasiz. U kishining ustiga qilich ko'tarib kelishgan paytda u kishi quyidagi oyatlarni o'qib o'tirardi. Alloh aytadi Qur'onda: "Ular ularga kishilar albatta odamlar sizga qarshi kuch to'pladilar, ulardan qo'rqinglar deganlarida iymonlari ziyoda bo'ldi va bizga Allohning o'zi yetarli va u qanday ham yaxshi vakil degan. Mana shu oyatni o'qib turganda qilichini ko'tarib kelishdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil degan oyat o'qib turgan edi. Ularga e'tibor bermasdan Qur'onni o'qirardi. Ulardan mana mana shu holatni Ibn Kasir o'zini Bidoya va Nihoya kitobida shuni keltiradi. islom va musulmonlarning bu ulkan fojiasi qanday sodir bo'lganligini quyidagicha bayon qiladi. Al-G'ofiy ibn Harb u kishiga hamla qilib, temir ila qilich ila urdi. U o'qib turgan mushafni tepib yubordi. U kishining qonlari mushafning ustiga to'kildi. Savdon ibn Hamron qilichini ko'tarib, hamla qilib kelgan edi, xalifaning xotini yo'lini to'sdi. U ayolning panjalarini kesib yubordi. Jinoyatchilar Usmonni o'ldirganlardan keyin boshini kesmoqchi bo'lishganida edi, qizlari va xotinlari Noila va Ummu Balinlar yo'lni to'sib qolishdi. Fitnachilardan biri uni bizga qoni halol bo'lgandek, moli ham halol dedida uyini talon-taroj qilishdi. Birinchi marta qo'liga qilich urib, qo'li kesilib, qonlar musofga to'kilganida Usmon qon oq ekanligini ko'rib, musofga qo'lini tortdi-da, Allohga qasam, bu qo'l Qur'onni birinchi bo'lib yozgan qo'lidir deb qo'ydi. Usmon roziyallohu anhuni mana shunday qilib qatl qilishdi. Mol mulkini talon-taroj qilishdi. So'ngra bu fitnachilar Baytul Molga bordi, uni ham talon-taroj qilishdi. Bu ish Hijratning 35-yili, 18-Zulhijja oyining juma kunida bo'lgan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ibn Badan rivoyat qilinadi. Fitnani zikr qildilar. Usmonni ko'rsatib, "Bas, unda mana bu shahid holda qatl qilinur" dedi. o'zlari mana shu qilgan jinoyatlarni sodir qilib tashqariga chiqqanlarida hali odamlar nima bo'lganini bilishmas edi. Chunki Usmon ibn Affon roziyallohu anhu uni qatl qilishlikkacha bo'lmasa kerak bo'lardi. Chunki bu dushman ham bunaqa qilmas edi. Kofir ham bunaqa qilmas edi. Odatda jangda asir tushgan bir davlat rahbarini asrlargacha yaxshi muomala qilinadi, qatl qilinmas edi. Lekin bular odamgarchilik yuzasidan chiqib ketgan kishilardan edi. Xalifaning ayollaridan biri tashqariga chiqib, mu'minlarning amri qatl etildi deganlarida odamlarning esi chiqib ketdi. Ular yugurib keldilar va u kishining jonsiz holda yotganini ko'rdilar. Bu mashhur xabar katta sahobalarga umuman hammaga yashin televizorda tarqadi. Ali, Talha, Zubayr, Sad va boshqa sahobalar yetib keldilar. Hammani xushi boshidan uchgan edi. Ular kelib Hazrat Usmon ibn Affonning oldiga kirdilar. Istijo etdilar. Ali ibn Abi Talib ikkala o'g'lini bittasiga tarsaki bittasini qonniga soldi. Sen turib qanday Usmonga tegizish qo'yding dedi. Ya'ni Hasan va Husaynlarni urdi. Ibn Umar, Ibn Abbos va Muhammad ibn Talxalar bor edi. Ya'ni bular ulgimagan edi, eshik hujum qilayotganlar bilan ovora bo'lib turganda o't qo'yib boshlagan edi eshikda. Lekin baribir kirgizmagan edi ularni. Ular devordan oshib tushib qatl qilishgan edi. Fitnachilar ko'pchilik bo'lganlaridan hovliqib, nobakarliklarini davom ettiradilar. Ular Usmon Affonni janozasini o'qishga ham to'sqinchilik qilishdi. Janozasi kechasi o'qildi. Shomdan keyin o'qildi. Janozaga Jubayr ibn Mut'im o'qidi. Kechasi dafn bo'ldi. Usmon roziyallohu anhu ning Mana shu hayoti mana shunday tugadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, shahidlik bashorati u kishida haq bo'ldi. Usmon roziyallohu anhu bu ummatni boshida bu fitna bo'lishligi va Rasulullohning shaharida qon to'kilmasligini shuncha xohlagan. Mana aytdik, Mughir ibn Shoba kelib 3 ta narsani aytgan edi. Bittasini tonlardi har qanday odam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shahid bo'ladi degan so'zlaridan umidi bor edi. Shuning uchun o'zini jonini fido qilib bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga amal qilgan bo'ldi. Biz nima xulosa olamiz? Fitnachilar hamma zamonda bo'ladi. Hamma zamonda fitnachilar tarafdorlari bo'ladi. Bu fitnachilarga tushunmasdan erishib qolganlar bo'ladi. Va bu fitnachilar hech qachon o'zini asl maqsadlarini gapirmaydi. Mana shunday fitnalarga aldanib qolmasligi uchun ilm o'qish kerak. Tariximizni o'qishimiz kerak. Agar tarixni o'qiydigan bo'lsak, mana shu narsalardan xabardor bo'lsak, to'g'ri kelgan odamni gapga erishib, to'g'ri kelgan bir shiorga erishib, to'g'ri kelgan fitnaga erishib ketmaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu tarixni o'qib o'rganib ibratlanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.